kwamba tumebadilisha mfumo kidogo kiasi fulani na mfumo wenyewe ambao tumeubadilisha ni kwamba tunaweka zile hadithi katika anawin au katika mawadhi' muttasila katika anwani ambazo zinashikana au zinafungamana na mfumo huu unatuwezesha walilahi alhamdu kuweza kuzungumzia hadithi zinazoshikana kimaana na wakati huo huo tunaweza kwenda pengine haraka zaidi au kiasi cha cha mbele kidogo kuliko vile ambavyo ulikuwa tukenda wakati wa nyuma tukifanya sharhi ya tahlil ya kila kalima na kila lafzi Ah, na tulikuwa walilahi alhamd tukipata kadhalika faida nyingi kwa hivyo hizi fawaid na ahkam tutakuwa bado vile vile tukiendelea kuzichambua isipokuwa tu kwamba sasa tunazungumzia <clears throat> majmua ya ahadith kwa wakati mmoja jambo ambalo tumeanza katika takriban kama darasa mbili tatu zilizopita na katika darasa hii katika maudhui haya ya mubadara kukimbilia katika kufanya mambo ya khairi kadhalika tuliwasomea zile anawin zile maudhuati ambazo zina uh, zina nasibiana na mlango huu wakataja maudhui ya kwanza ya kwanza far'i ni alhath ala almubadara ila alkhairat kuhimizwa waislamu kukimbilia katika kutekeleza mambo ya khairi na chini ya maudhui haya ndipo tukaweka zile aya tukufu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja Imam Nawawi katika mwanzo wa mlango huu fastabiqu alkhairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard na aya zingine kama hizi ambazo zinamhimiza muislamu kukimbilia kutekeleza mambo ya khair tulipomaliza hapo tukaingia katika maudhui ya pili maudhui ya pili sasa inashikana na zile hadithi alizoziweka imamu Nawawi na maudhui yenyewe ni almubadaratu ila alkhairati qabla dhuhuri mawani'iha muislamu kukimbilia kutekeleza mambo ya khairi kabla hakujazuka vizuizi vya kutekeleza khairi hizo kabla hakujazuka pingamizi hakujazuka vishawishi ambavyo huenda vikamzuia muislamu <clears throat> asiweze tena kufanya ile khairi ambayo alikuwa kule nyuma aweza kuitekeleza katika maudhui haya tukakuta kwamba kuna hadithi tatu ambazo ameziweka Imam Nawawi zinazungumzia maneno haya hadithi zote tatu hizi amezipokea Abu Huraira radhiallahu anhu na kizuizi cha kwanza au pingamizi ya kwanza ni fitan fitna ambazo zinaweza zikamtokea muislamu fitna hizi zikamgeuza katika siku moja akageuka imani yake kutoka kwenye Uislamu akaingia ukafiri kutoka kwenye ukafiri akaingia katika Uislamu katika siku moja kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan ka qit'i al-layl al-mudhlim kisha tukenda katika uh, kizuizi cha pili ambacho alikibainisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba ni mauti ndipo pale akamhimiza muislamu kwamba akimbilie katika kutoa na atoe kabla haijakuwa kwamba mauti yamekuja sasa ndipo muislamu anaanza kuganyiza mali yake aseme hii sasa mpeni fulani na hii mpeni fulani e, jambo ambalo linaweza likamtokea muislamu bila shaka kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam akaeleza katika hadithi hii alipoulizwa na sahaba ayu sadaqati a'zamu ajra ni sadaqa gani iliyo na ajiri kubwa zaidi mtume alayhi salatu wasalam akajibu kumwambia sahaba huyo ni ile sadaqa ambayo unaitoa wa anta sahihun shahih wakati wewe siha na wakati una tamaa ya ile mali bado waitaka taamulul ghina na unataraji kuwa katika utajiri kwa hivyo sadaqa unayoitoa katika hali hii na katika uh, mazingira kama haya mbele ya Allah jalla jalalu sadaqa hii ina ajiri kubwa zaidi kuliko ile sadaqa ambayo mtume alayhi salatu wasalam asema wala tumhil wala usisubiri mpaka itakapokuja niniyo sakaratul maut hata idha balagatil hulqum mpaka ile roho sasa imefika katika koo inatoka ndipo pale unasema li fulanin kadha wa li fulanin kadha waqad kana li fulan na hadithi hii ni mutafaqun alayh tukenda katika kizuizi cha tatu na pingamizi hii iliyokuja katika hadithi ya tatu Uh, ni mambo mbalimbali aliyotaja mtume alayhi salatu wasalam wala sio jambo moja mambo kadha wa kadha <clears throat> ameyataja salawatu rabbi wa salamu alayhi muislamu atakiwa awe na tahadhari nayo kabla hayajamtokea akataja ufukara kisha akataja na utajiri au muislamu au pale mwanadamu anajitosheleza na mali kisha akataja na uh, ufisadi au maradhi wa ufisadi wa mwili yani maradhi ambao unafisidi mwili na uharibu kisha akataja kadhalika na utu uzima au ukongwe ambao unakwenda kupoteza akili ya mwanadamu akawa hajielewi wala hajifai akataja kadhalika mtume alayhi salatu wasalam katika pingamizi hizi e, ni mauti ambayo yanatokea kwa wingi watu wanakufa kwa wingi kwa wakati mmoja kwa wakati mmoja ukitahamaka watu wanakufa kwa mamia panatokea janga panatokea msiba panatokea maradhi panatokea jambo ambalo linachukua watu kwa pamoja haya ameyataja mtume alayhi salatu wasalam kadhalika katika pingamizi ni dajjal ambaye ni mtu wa shari zaidi anayetarajiwa kwamba atakuja na mwisho akataja mtume alayhi salatu wasalam siku ya kiyama yani muislamu hivi anaizuia khairi asifanye kwamba anangoja siku ya kiyama basi hii siku ya kiyama ikiwa muislamu anaisubiri ikifika siku ya kiyama hiyo ni siku iliyo na balaa nyingi zaidi na mambo makubwa na mazito hadithi hii ni kadhalika hadithi ya Abu Huraira badiru bil a'mali sab'an mambo saba umetaja mtume alayhi salatu wasalam hal tantadhiruna illa faqran je mnasubiri ufukara ambao utakuja kuwatia katika uh, katika shughuli na utawatia katika e, pengine ufisadi au utawatia katika ukafiri utaopoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu muislamu wakati huo wa ufakiri mara nyingi anakuwa katika hali ya kutafuta na kushughulika na riziki au ghinan au mnasubiri mnataraji e, eh, utajiri mupate na utajiri huo ambao muislamu au aupate ili afanye mambo ya khairi mara nyingi utajiri unakuja unamgeukia Mtume alayhi salatu wasalam anasema mutghiyan ule utajiri unakuja unakuwa ni taghin unamfanya mwanadamu akakeuka mipaka leo muislamu hali yake si tajiri lakini aweza kufanya mambo ya khairati kiasi ambacho ana, anaweza kuji, uh, kujipinda akafanya sasa unakuta muislamu asema mimi siwezi na ngoja paka niwe tajiri nikishaipata ile mali ndio nitasaidia huyu nitamsaidia huyu nitajenga misikiti nitajenga madrasa nitawafundisha watu nitawasimamia walimu wa madrasa mambo mengi makubwa makubwa anayozungumza hayatokei pengine ni, ni ndoto pengine ni mawazo au matamanio lakini huenda siku moja Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya waja akawapa mtihani wewe wasema ukipata utafanya hashika basi kama ilivyotokea wakati wa mtume alayhi salatu wasalam wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wala nakunanna min asalihin baadhi ya wanafiki walidai kuna watu hapa hukosea wakasema kwamba huyu ni sahaba yule Abu Baltaa kama walivyotaja katika visa maneno haya hayasihi ya ikhwan haya maneno hayasihi kisa hiki hakinasibiani na sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam haya maneno ya wanafiki walisema kwamba sisi tutatoa sadaka wakati tutakapokuwa na mali na sigha ya kuonesha kwamba hii ni munafikin ni tamko la waminhum katika sura at-tauba wa minhum wa minhum manake ni wanafiki kwa hivyo na miongoni hao wanafiki walitoa ahadi wakamwambia mtume alayhi salatu wasalam hebu tuombe Mungu sisi nasi tuwe na mali tukishakuwa na mali la nasaddaqanna tutatoa sadaka kwa wingi wala nakunanna mina salihin na tutakuwa watu wazuri watu wema tuombe hebu tuombe Mungu tupate na sisi mali tuwe matajiri ile fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ilipowashukia waligeuka waligeuka wakawa hakuna mabakhili kama wao haya ndio aliyotahadharisha mtume alayhi salatu wasalam au ghinan mutghiyan au ghinan mutghiyan kisha akataja kadhalika maradhi au maradhan mufsidan akataja kadhalika haram ambayo inakuja inafanya mwanadamu akawa hailewi akataja kadhalika mauti ambayo amesema mtume alayhi salatu wasalam mujhizan inachukua watu kwa wingi na kwa haraka kwa wakati mmoja au dajjala fasharru ghaibin yuntadhar na mwisho akataja mtume alayhi salatu wasalam au saata wa saatu adha wa amar kwa hivyo haya ni mambo ambayo ameyataja mtume alayhi salatu wasalam kwamba ni vizuizi na vipingamizi vya kufanya mambo ya khairi muislamu anatakiwa abadir afanye mubadara akimbilie asingoje asingoje kesho wala asingoje mwezi ujao wala asingoje mwaka ujao wala asingoje akiwa hivi wala akiwa vile usiseme mimi mpaka niwe mkubwa mkubwa lini wajuaje kama utakuwa mkubwa usiseme na ngoja ramadhani nianze kusoma Qur'ani eh, kila siku nipate kuhitimu unajuaje kama utafika mwezi wa ramadhani ma adrak nani aliyekwambia wewe hii ramadhani inayokuja utakwenda kufanya mambo ya khairi na utaweza kuisoma Qur'ani mwezi wa ramadhani ukija fabadir kwa sababu haya mambo yanaweza yakamzukia mwanadamu wakati wowote tumemaliza kipengeo hichi ambacho tumekitaja kwamba ni cha pili na kwa mlango wa tambii mlango wa tambii peke yake kwamba hadithi hii ya Abu Huraira ambayo amepokea Imam Tirmidhi badiru bil a'mali sab'an ni miongoni mwa zile hadithi ambazo wanazuoni takallamu uh, fiha miongoni mwa zile hadithi ambazo wanazuoni wa hadithi wamezizungumzia katika riadha salihin nikisema wamezizungumzia na kusudia upande wa isnad kuna baadhi ya hadith ambazo katika riadha salihin wanazuoni wa hadithi wa wakaguzi wa hadith wamezungumzia kwamba katika sanadi zake zina baadhi ya utata zina baadhi ya utata pengine wasaa na wakati hauruhusu kueleza maneno haya kwa kirefu lakini kwa mukhtasari tu ni kwamba ziko baadhi ya hadithi kuna zingine zishapita nyuma kama ile hadithi ya al-kayyis mandana nafsa wa amila lima ba'da al-maut hii hadith fi sanadihi kalam tumetaja wakati wake kule nyuma kadhalika hadithi hii badiru bil a'mali sab'an fahal tantadhiruna paka mwisho wa hadithi hii kadhalika nayo hadithi rawahu al-imam tirmidhi na baada ya hapo akasema tirmidhi hadithun hasan lakini hadithi hii kwa tirmidhi kwa wanazuoni wa hadithi na wale walioko hapa na sisi ambao wanafahamu kidogo ilmu ya mustalah na ilmu ya hadith inaitwa min al-gharaib hii hadithi min al-gharaib na baadhi ya wanazuoni wale wakaguzi wa hadithi wanasema katika sanadi yake kuna mpokezi ambaye amewachwa ame, ame yani hadithi zake hazichukuliwi katika lugha ya hadith anaitwa matrukul hadith naye mpokezi huyo ni muharrar bin harun katika hii sanadi ndio unakuta baadhi ya wanazuoni katika sanadi hii wanasema kwamba ni dhaifu la lakini uh, hapana shaka kwamba maana yake iko wazi na baadhi yaliomo katika hadithi hii inatiliwa nguvu na hadithi zingine ambazo ni sahihi zimepita kule nyuma maudhui ambayo tunasongea nayo mbele katika kikao cha leo halqa hii ya leo halqa 112 uh, mnamo tarehe 14 usiku wa nisfu rabi uh, jumada al-akhirah uh, sambamba na tarehe 8 mwezi wa pili ni, ni maudhui ambayo yana bado yanahusiana na mubadara na anwani yake al-mubadaratu ila al-khairati لا بد لها من الصبر المبادره الى الخيرات لا بد لها من الصبر muislamu pale anapokimbilia kufanya mambo ya khairi hapana budi kuwa na subra lazima awe na subra wakati unakimbilia kufanya mambo ya khairi unapojipinda na kukimbilia kutekeleza khairati na taa usidhani kwamba hilo ni jambo rahisi wala isipite katika fahamu yako kwamba itakuwa ni sahali la haya ni mambo magumu na ni mambo mazito kwa sababu wewe ukitaka kuwa ni katika wale fastabiqul khairat na ukitaka kuingia katika grupu la wale walioambiwa fasari'u au wasari'u basi si mambo rahisi haya hayataki wavivu mambo haya hayataki watu walemavu hayataki watu wanao salimu amri kwa haraka wanao give up kwa haraka na kwa haraka na wepesi la inahitajia ashabu at-tadhhiyat wale watu wa kujitolea watu wa kusubiri watu wa kustahimili na watu wa kubeba mambo mazito na kwenda mbele maana yake utakwenda kukumbwa na vishawishi mbalimbali sasa ni lazima ujikitishe ili yale mambo ya khairi wewe uweze kuendelea kuendelea nayo wewe hebu fanya mambo ya khairi uangalie kama ni sahali au si sahali fanya mambo ya khairati nenda katika mambo ya infaq toa fi sabilillah saidia kisha sikiliza yale maneno utakayoambiwa angalia zile tuhuma za batili na tuhuma za za uovu utakazorushiwa ndipo pale wa mwana mtu arudi nyuma taratibu asema basi kama mambo ni haya mimi haina haja tena mimi naona hakuna haja eh ngoja niangalie mimi mambo yangu ya khairati mengine haina haja sasa si mambo sahali tafuta mlango wowote wa khairi uangalie kama ni sahali hakuna sahali fala budda min madha la budda min as-sabr wal musabara wal istibar ukite katika laya mambo ya khairi zile kumbukumbu zote ambazo utapambana nazo wewe stahimili usonge mbele maji yanakuja kinyume na vile wewe unavyokwenda haendi na vile wewe unavyoogelea katika bahari ya taat na katika bahari ya khairat la ni kinyume kwa hivyo pambana nayo sasa ili tupate faida hii Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akatuwekea hadithi ambayo inatupa maana hiyo inatupa maana ya kwamba mubadara ila alkhairati tahtaju ila sabri walmusabara akatuambia katika zile hadithi alizozipanga Imam Nawawi ambayo ni hadithi ya sita katika mlango huu wa al-mubadara ila al-khairat tarakimu kuanzia mwanzo wa riadha salihina ni hadithi ya 92 anasema imam nawawi عن زبير بن عدي عن زبير بن عدي قال اتينا انس ابن مالك رضي الله عنه فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم neno مزوري مزيتو hapa anasema Imam Nawawi hadithi kutokana na Zubair bin Adi Zubair bin Adi ni tabi' miongoni mwa tabi'ina wanafunzi wa masahaba huyo Zubair bin Adi ambaye ni katika thiqat katika wanazuoni miongoni mwa tabi'ina min hamalati alhadith min hamalati alilmi alikuwa ni mwanafunzi wa Anas bin Malik anasema uh, ataina Anas bin Malik ibn Malik tulikwenda kwa Anas bin Malik siku moja fashakauna ilayhi tukenda tukashtaki kwake ma nalqa min alhajjaj yale mambo mazito ambayo tunayakumba kutoka kwa alhajjaj hajjaji ni nani hajjaji ni nani anajulikana katika historia ya Kiislamu Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi lakini man huwa eh ni mtu aliyekuwa katika utawala na madaraka alipanda katika madaraka mwanzo wake alikuwa ni katika askari kisha akapanda katika yale zile ngazi za madaraka na na na vile vyeo akawa mpaka qaid ash-shurta kawa mkubwa wa askari kisha akachaguliwa kama mwakilishi kama gavana wa yule eh, kiongozi aliyekuwa pale fi miongoni mwa viongozi wa Bani Umayya kisha akawa mpaka yeye ndiye mtawala akaweza kubeba uongozi na mamlaka na ma, na, na, na utawala kwa muda usiopungua miaka 20 huyu al-Hajjaj katika historia ya Kiislamu ni kiongozi mtawala ambaye anajulikana zaidi kwa uovu kuliko wema anajulikana zaidi kwa uovu kuliko wema na mambo aliyoyafanya ni mambo makubwa katika mambo ya uovu alijulikana kwa dhulma alijulikana kwa mambo mabaya aliyokuwa akiyafanya na zaidi katika mambo ya baya mabaya alikuwa akiyafanya ni kumwaga damu alikuwa ni muuaji mno sasa kwa kuwa maneno ya wanazuoni kuhusu al-Hajjaj na tutaki sisi kusimama kwa alhajaji sana ili tusitoke zaidi katika mada niwasomee pengine maneno miongoni mwa maneno mengi ya wanazuoni ni katika maneno am, katika wanazuoni aliyemzungumza kwa uzuri kwa mukhtasari al bin Yusuf athqafi ni alimamu dhahabi imamu dhahabi rahimahullahu ta'ala alimfanyia mukhtasari alileta historia ya alhajaj kwa maneno ambayo ni pengine huwezi kuyapata pala pengine katika siyar alami nubala na la msingi zaidi katika maneno ya Imam Adhahabi kumhusu al hajaj bin Yusuf ni kwamba amemzungumza alimzungumza al bin Yusuf kwa pande zake zote mbili hakumzungumza kwa ubaya tu alimzungumza ule ubaya aliokuwa nao na akataja kadhalika yale baadhi ya mema aliyokadhalika alikuwa akifanya na hii ni kuonesha ile insaf ule uadilifu wa wanazuoni pamoja na kwamba alikuwa ni muovu anajulikana lakini hakumnyima ule upande wake wa wema hata kama ni kidogo aliyokuwa nao sasa tusikilize maneno ya Imam Dhahabi tutasoma katika uh, Siyar a'lami nubala chini ya uh, anwani ya Al-Hajjaj bin Yusuf anasema ni maneno mafupi sio maneno marefu maneno mafupi amezungumza e, tunanukulu kile kipande chake cha mwisho anasema rahimahullah taala imamu dhahabi kana huyu al-hajjaj bin yusuf alikuwa dhaluman alikuwa ni mwingi wa kudhulumu jabbaran alikuwa ni jabari nasibiyan alikuwa ni nasibi sifa zake hizo za uovu alikuwa dhaluman ni mwingi wa kudhulumu jabbaran alikuwa ni jabari nasibian alikuwa ni nasibi nasibi ni mtu gani nasibi ni sifa ilikuwa inatumika kwa wanazuoni kwa yoyote aliyekuwa akimbughudhu akimchukia ali bin abi talib nasibi ni mtu aliyekuwa akimchukia alikuwa kinyume na akimpinga ali bin abi talib radhiallahu anhu haula inawasib sasa alikuwa nasibian bado anaendelea imamu dhahabi anasema khabithan alikuwa khabith tumuovu mbaya mbaya sana safakan lidimai alikuwa ni mwagaji mno wa damu sifa zake hizo dhuluman jabbaran nasibiyan khabithan safakan lidimai kwa huu uovu wake ndio kina ana, kina e, wale tabiina mpaka mambo yakawashinda wakenda kwa Anas bin Malik wakamwambia hebu tuambie ewe Anas wewe ni mwanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam wewe ni sahaba wa mtume hebu tuambie tufanyeje maana huyu kiongozi tule naye mambo yake yametushinda ni maovu ni muovu mno hakuna ovu ambalo hajalifanya miongoni mwa yale maovu yanayojulikana makubwa khubth alikuwa nayo dhulma alikuwa nazo safku dima huo ndio uwanja wake ndio hasa hiyo specialization yake hiyo aliyoitukulia madigiri wanazuoni wanasema walipohesabu walifanya ihsa man qatalahumul hajjaj sabran wale watu ambao alhajjaj bin yusuf aliwaua sabran ma maana al sabran mtu kuuawa sabran ni kwamba ameuawa wakati akiwa amefungwa yani amefungwa hivi namna hii amezuiwa pahala kisha yuuawa hiyo inaitwa alqatlu sabran pengine kwa lugha eh, inayojulikana ya kitaalamu ya kisheria katika law au katika mazingira yetu sisi tunasema cold blood hana silaha hapijani wala si katika vita sabran aliowaua waliofanya hisabu wanazuoni wanasema 120000 120000 aliowaua al-hajjaj hao aliowaua sabran peke yake sasa kando na wale ambao aliwaua pengine katika vita kama kina Abdullah ibn Zubair alikwenda mpaka maka e, eh, maana alipewa e, amri ya kwenda kumngoa Abdullah ibn Zubair akaenda akamngoa Abdullah ibn Zubair kule maka katika uongozi akarusha manjaniq manjaniq ni zile panda zile kubwa zinatiwa silaha zinarushwa wakaipiga makkatul mukarrama makka al mukarrama chini ya yeye kwamba yeye ndiye kamanda akaipiga makkatul mukarrama na panda zile makka nzima yote akainyeshea mpaka akaiharibu al-Kaaba ndio moja katika zile marahili za al-Kaaba ikabidi kwamba ijengwe ni kwa sababu al-Hajjaj bin Yusuf alipokuja kuivamia maka aliharibu ile maka ile ile Kaaba haya maneno tushazungumza kwa kirefu kule katika darasa ya ya kule luta ya tafsiri wakati tulipokuwa tunazungumzia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake aliposema wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'il tukazungumza hapo kwa kirefu katika powerpoint tukaeleza ile Kaaba namna ilivyojengwa na zile marahili zilizopita moja katika marahili za kujenga Kaaba ni wakati wa baada ya uvamizi wa al-Hajjaj ibn Yusuf chini ya utawala wa Abdullah ibn Zubair pale Makkah al-Mukarrama baada ya kusema hivi sasa angalia insaf ya dhahabi imamu dhahabi hakusema neno haya akanyamaza mgala muweni na haki yake mpeni kweli alikuwa muovu alikuwa jabari alikuwa dhalimu lakini ana mema yake nayo hapana budi tuyataje madha qala rahimahullah akasema imam dhahabi wakana dha shajaati lakini na wakati huo huo alikuwa ni mtu aliyekuwa na shujaa kubwa shujaa iliyomwezesha kusimamisha jihad akenda akafungua dola mbalimbali katika katika Uislamu hayo ni katika mambo yake ya khairati aliyofanya kana dha shajaati alikuwa ni mtu alikuwa na ushujaa wa iqdamin na alikuwa ni mtu wa ujasiri kwamba alikuwa haogopi pakizuka kwamba anataka kwenda kuingia katika kuvamia pahala fulani katika mji kufungua mji alikuwa hana kusita iqdam anasonga hakuna kusita shujaa kana dha shajaati wa iqdamin wa makrin na alikuwa kadhalika na makri haya alikuwa anamsifu sasa hivi sasa amerudi tena kumponda wa makrin wa dahain daha ni akili alikuwa na akili kubwa sana alikuwa na akili yake inafanya kazi vizuri sana akiona mtu namna hii ashajua huyu amelenga analenga kufanya vipi huyu kwa hivyo ashajua namna gani atamfanya vipi na atapita naye vipi na atammaliza vipi daha lakini ule akili ya kijanja sio akili ya uwerevu ya, ya ilmu a daha ni ile il akili ambayo zaidi inampelekea mtu kuwa, kuwa na hila na kupata zile njia za kufanya yale anayotaka kuyafanya kwa urahisi kadhalika anasema baada ya kutaja sifa hizi kana dha shajaati wa iqdamin wa makrin wa dahain anasema wa balaghatin alikuwa na balagha wa fasaha na alikuwa na ufasaha wanazuoni wa salaf wanasema wakati wake walikuwa watu waliokuwa na ufasaha wanajulikana ni wawili tu peke yake yeye na al-Hasan al-Basri na al-Hasan al-Basri ndiye alikuwa amemzidi kwa hivyo baada ya Hasan al-Basri katika ufasaha na balagha number 2 alikuwa ni al-Hajjaj ndio maana ukisoma vitabu vya balagha vitabu vya balagha ukisoma unakuta kuna nusus za balagha ambazo ni maneno ya al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yamechukuliwa yale maneno yake yakafanywa kwamba ni maneno katika miongoni mwa maneno ya balagha yanasomeshwa watu wanasoma maneno yake khutba zake zini khutba zilizotiwa katika balagha siku moja anaingia katika msikiti wa Iraq anawaambia wale watu inni ara ruusan qad ainat wa hana qitafuha wa inni la sahibuha mimi ameingia msikitini atoa khutba yuko jua member awaambia wale waislamu inni ara ruusan mimi ninaona kwamba kuna vichwa hapa ambavyo qad ainaat vishaiva wa hana qitafuha imefika wakati wake wa kutunda yale matunda yaliyoiva wa inni la sahibuha na mimi ndiye mwenye kutunda hayo matunda akishuka jua ya membari alitoa order jeshi lake wale jamaa wote wakamalizwa walikatwa vichwa wote ni khutba hiyo kiasi hiko kiasi hicho alifika huyo jamaa katika e, katika safke dimai kwa hivyo adhahabi tunamaliza maneno yake anasema e, wa balaghati na alikuwa ni mtu wa balagha na fasaha na mtu wa fasaha hana maneno mengi maana ufasaha maana yake ni kuzungumza maneno kidogo lakini ushakusanya maana nyingi hii ndio ufasaha ufasaha ni kwamba unatafuta uh, ikhtisar ya maneno mtu aliye na ufasaha azungumze maneno mengi a a anazungumza maneno kiasi ambayo yanafika na maana inakuwa ina, ni simple inafahamika na kila mtu anaelewa kisha anasema adhahabi anamaliza anasema wa ta'dhimin lilquran na alikuwa ni mtu wa kuadhimisha Qur'an alhajaj bin Yusuf pamoja na uovu wote aliokuwa nao alikuwa ni mtu alikuwa akiadhimisha sana Qur'an na alikuwa ni katika wasomaji mno wa Qur'ani katika wale makari wa Qur'ani sana ni Hajjaj bin Yusuf na anajulikana kwa hilo na ndio maana Qur'ani alikuwa akiadhimisha mpaka na wale wanaoisoma Qur'ani alikuwa akiwaheshimu mno na akiwaadhimisha wale qura'ul Qur'an pamoja na kwamba wakati mwingine alikuwa akiwaua lakini akiwasaidia akiwapa nini akiwaangalia akiwasimamia yeye mwenyewe kwa mali ya hazina akiwasimamia wapeni qiraa'ul alquran eh wapeni hapo Qur'an akija namna namna hii akiwasaidia mara tu zikimtuma katika kitwa chake anawakata vichwa wale wale wanazuoni wengi aliwaua wanazuoni katika tabiina katika masahaba na wengineo na wengineo na moja katika ishara na alama ya taadhim yake ya Qur'ani ya ikhwan ni huu msahafu tulionao leo maneno haya tuliwahi kuyazungumza kule nyuma katika darasa za tafsiri huu msahafu tulionao leo mushafu wote mushafu wa Madina mushafu wa Pakistani na wapi na wapi ni msahafu ambao hivi sasa unajulikana kwamba umegawanywa katika juzuu 30 msahafu tulionao leo umegawanywa katika juzuu 30 juzuu hizi 30 zimewekwa katika hizbu 60 ahzab kwenye Qur'ani hizbu zile ni 60 maana kila juzu moja ina hizbu ngapi mbili kila hizbu moja kila juzu moja ina hizbu mbili sasa juzuu ni 30 inakuwa ni 60 na ile juzu moja imegawanywa pia utaiona robo ya kwanza robo ya pili robo ya tatu robo ya nne hizbu shakamilika alafu anza tena robo ya kwanza robo ya pili robo ya tatu robo ya nne ushamaliza juzuu sasa hizi Qur'ani kupangwa kwa juzuu hizi 30 na hizbu hizi 60 yamefanywa haya katika chini ya usimamizi wa Al-Hajjaj bin Yusuf yeye ndiye aliyeleta haya tushakwahi kuzungumza maneno haya kule kwenye tafsiri leo nataja tukumbusha kwa sababu maneno haya yameshikana na na mnasaba huu ndio maana tunataja kwa sababu Qur'ani ilikuwa kule nyuma ina ina hizbu ina tahzib yake tahzib ilikuwa ikifanywa nyuma inajulikana kwa kwa jina la tahzibu salaf tahzibu as-salaf kwa hivyo as-salaf tunakusudia hapa masahaba na wale tabiina wa mwanzo walikuwa wana wana tahzib ya Qur'an ambayo ni tofauti na tahzib iliyozuka baadaye iliyozishwa na al-Hajjaj ilikuwa hii tahzibu ya al-Hajjaj kwa sahaba masahaba hawaitambui kama walikuwa hawajui maana wao walikuwa masahaba walikuwa na tahzibu yao walikuwa wakiitumia wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema kunna nuhazib alquran tulikuwa tukihazibu qurani tukifanya tahzib sehemu ngapi eh, ahzab za qurani wakati wa salaf masahaba ni hizbu saba qurani walikuwa wakiifanya katika hizbu saba mfumo au mpangilio ambao ulikuwa ukiwawezesha masahaba kuhitimu Qur'ani muda wa wiki moja siku saba wiki moja washamaliza Qur'an kwa hivyo hizbu ni saba Hiz, yaanza hizbu ya kwanza suratul Fatiha inakwenda mpaka suratul Maida hizbu ya pili inaanza hapo kwenye Maida inakwenda kutoka Maida inaruka inakwenda hiyo hizbu ya maida mpaka kwenye sura yunus inaanza hizbu ya tatu hapo kwenye sura yunus inatoka sura yunus inakwenda mpaka sura bani israil au sura al-isra inaanza hizbu ya ngapi hapo ya 4 unakwenda nayo mpaka sura uh, eh, ash-shu'ara unaanza hizbu ya ngapi hapo ya 5 kisha unakwenda mpaka sura wasafat inaanza hizbu ya ngapi hapo ya 6 unakwenda mpaka suratu qaf unaanza unaingia hizbu ya saba qaf mpaka juzuu ya amma mpaka suratu nas ndio juzuu ndio hizbu ya saba umemaliza wanazuoni wataalamu wanatamko ambalo linakusanya hizi hizbu saba katika maneno mawili wanasema fami bishauqin fami bishauqin yani ukitaka kumaliza unasema fami bi shauqin litilawati alquran mdomo wangu una shauku ya kusoma qurani sasa hili kila tamko kila harufu hapa ndio mwanzo wa hizbu fa ni fatiha mim ni maida ya ni yunus ba ni bani israil au isra shin ni shuara wao ni safat kisha nini tumebali sana kisha tunaingia kwenye qaf tunamaliza <clears throat> sasa hii tahzib ya salaf ikabadilishwa wakati wa hajjaj kwa sababu alikuwa ni mtu anashughulika sana na Qur'ani akaibadilisha akaiweka katika juzuu 30 na amepata vipi juzuu 30 hajjaj al amepata juzuu 30 kupitia kwa kuhesabu herufi kupitia kwa kuhesabu herufi kwa hivyo amefanya hisabu ya herufi kwa hivyo anaanza herufi ya kadhaa mpaka herufi ya kadhaa anapata hizbu ya kwanza juzuu ya kwanza hiyo kisha anaanza herufi kadhaa mpaka herufi kadhaa juzuu ya pili herufi kwa hivyo ukianza juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya pili zile idadi ya herufi zilizoko humo ni sawa na idadi ya herufi katika juzuu ya pili na juzuu ya tatu kwa hivyo Qur'ani imewekwa katika juzuu 30 kupitia kwa idadi ya herufi tumefahamiana nafikiri katika maneno haya sasa kuna kuna tatizo lake katika ku, katika kugawanya au katika tahzibu ya ya, ya nani ya al-Hajjaj na tatizo lake kama alivyobainisha Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah katika majmua al-Fatawa tatizo lake kubwa ni moja kwamba tahzib ya al-Hajjaj bin Yusuf haizingatii maana tahzibu ya salaf salih ilikuwa inaenda kulingana na maana hakuna hizbu ambayo inamalizika katikati ya sura hakuna hizbu inayomalizika katikati ya sura kabisa hamna kama mlivyosikia lakini tahzibu ya al-hajjaj ni tahzibu ambayo inakubidi usimame katikati ya sura sasa sura zingine au sura nyingi nyingi sana inakatika katikati unakuja siku ya pili unaanza pahala ambapo maana yake ilikuwa ni jana ukianza leo imekatika juzuu ya tano inaanza wal muhsanatu minan nisa'i haya maneno yameshikana kule nyuma na hurimat alaikum ummahatukum mumeharamishiwa kuwaoa mama zenu yanakwenda mpaka mwisho wa hiyo aya ni mwisho wa juzuu ya 4 sasa ukiingia mwanzo wa juzuu ya 5 maana yake ni na mumeharamishiwa kadhalika wanawake walioolewa sasa imamu anakuja anaanza sura siku ya tano ya tarawih Allahu akbar wal muhsanatu minan nisa'i na wanawake walioolewa wana nini maana ilikuwa insomwa jana imekatika haina haina maana tena sasa maana yake inabaki hanging imesimama muallaq na wanawake walioolewa mshaona paka mwisho kamaliza ukaenda mbele sasa yule anayesikiliza atajiuliza na wanawake walioolewa nini maana jawabu yake haiko hapo jawabu yake ilikuwa iko nyuma kule kwenye hurimat sijui kama tumeelewana hapa ikhwan na hivyo hivyo na hivyo juzuu nyingi sana qala fama khatbukum ayuha almursalun eh muna nyinyi enyi nyinyi mliotumwa haya waliosema ni kina nani na hawa ni mitume gani wako nyuma kule katika juzu ya nyuma wametajwa kule kwa hivyo hii ndio tatizo la hii tahzibu ya ya ya, ya al-Hajjaj kwa hivyo ndio maana wale wasomaji wa Qur'ani wanatakiwa wanaposoma hizi juzuu wazingatie ile maana imemalizika wapi ili anaposimama asimame mwisho wa maana angalau hata kama sura itakuwa hajaimaliza lakini basi asimame mwisho wa maana ukifika kwenye hurrimat alaikum ummahatukum ema hiyo aya usianze uanze kesho pamoja na walmuhsanati au uende mbele pamoja na walmuhsanati uende ukamalize kule mbele usisimame kule nyuma inna allaha kana ghafuran rahima allahu akbar kisha ukaenda ukaja siku ya pili ukasoma almuhsanat au juzu ya ya ile ngapi 13 ile inasemaje wama ubari'u nafsi na mimi eh si si takasi nafsi yangu kwamba haina makosa inna nafsa la amaratun bisu nafsi ni yenye kuamrisha maovu nafsi yangu nafsi ya nani ni nafsi ya nani ambayo mimi sitakasi kwamba ifanye ni makosa sasa maana yake huwezi kuelewa huwezi kufahamu kwa sababu maneno hayo yametoka nyuma juzuu ya 12 kule nyuma hiyo juzuu ya 13 ni katikati ya suratu yusuf imekatwa katikati kule mwisho mwisho kule nafikiri tumeelewana ikhwan kwa mifano haya machache mifano hii michache ambayo tumeitaja kwa hivyo turudi katika mada sasa tumemwelezea al-Hajjaj ndio huyu sasa kina Anas bin Malik inani eh, Azubair bin adi wa tabi'in katika watabi'ina walikuja kwa Anas bin Malik wakamshtakia wakamwambia ewe Anas hebu tuambie tufanyeje eh, mtawala wa kiongozi huyu yamekuwa ni yamekuwa ni mambo mazito tufanye nini ewe Anas kwa hivyo Anas bin Malik radhiallahu anhu akawaambia isbiru subirini fa innahu la yati alaykum zaman hamutojiliwa na wakati hakuna wakati utakao wajilieni illa walladhi ba'dahu sharrun minhu isipokuwa ule wakati utakaokuja mbele ni mwovu zaidi utakuwa wakati huo ni mbaya zaidi hatta talqaw rabbakum mpaka mwende mkutane na Mola wenu kwa hivyo kila kukija wakati ule unaofuata mbele utakuwa ni mwovu zaidi ule unaokuja mbele ni muovu zaidi kwa hivyo sisi tukiwa katika wakati tukisema kwamba wakati huu jamani wakati huu mambo yamekuwa maovu mambo yamekuwa mabaya basi tushukuru kiasi fulani kwa sababu ule wakati utakaokuja mbele yetu ni mabaya zaidi na yale atakayokuja mbele ni mabaya zaidi kwa mujibu wa maneno haya ambayo asili yake ni maneno ya mtume alayhi salatu wasalam asema Anas ibada kusema maneno haya eh, radhiyallahu anhu asema sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wasallam nimemsikia nimesikia maneno haya kutoka kwa nabii wenu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi hapa tuna masala mawili kabla hatujaenda mbali suala la kwanza Anas bin Malik kupitia kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona kwamba anaelezea kuhusu wakati kwamba ni muovu wakati kwamba ni washari na huku sisi tunajua katika masaili ya aqida na katika misingi ya akida kwamba hatufai kutaja wakati kwa ubaya Mtume alayhi salatu wasalam ametukataza kwa hilo asema la tasubbu dahr msitukane wakati msitaje wakati kwa ubaya usiseme wakati huu ni wakati mbaya sana a, a ni makosa ni makosa haya maneno si sawa hufai kutaja masala ya wakati kwa ubaya wewe zungum, kwa sababu a, wakati unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala time na zama na miaka ni ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye mwenye kupanga na kuleta yeye ndiye mwenye kupeleka nyakati hizo na kuleta miaka na kuleta masiku waja'alna al-laila wan-nahara آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا kwa hivyo nyakati na miaka yote ni hisabu za Allah subhanahu wa ta'ala hizi yeye amezipanga usitukane wakati lakini hapa sasa muislamu huenda kidogo akatatizika akasema kama wakati sasa hatufai kutukana au kutaja kwa ubaya imekuwaje hapa Anas bin Malik akasema kwamba hakuna wakati isipokuwa unaokuja baadaye wakati huo unakuwa ni mbaya zaidi na ni washari zaidi wanazuoni wakalitatua tatizo hili halina mushkili ndani yake wanasema iliyokusudiwa hapa ni wale watu walioko katika zile nyakati sio wakati wenyewe mafumo ikhwan waliokusudiwa hapa ni wale watu walioko katika zile nyakati wale viongozi walioko katika zile nyakati viongozi na watu na utawala na muamala wa watu ndio unaobadilika si wakati unaoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukielewa hapo inakuwa hadithi hii haina tatizo kisha tunabaki na swala lingine la pili swala la pili ni kwamba vipi wakati unakuwa ni washari yani watu wanabadilika vipi kitu gani kinafanya watu wanaokuja mbele wanakuwa ni waovu zaidi au mabadiliko ya mbele yanakuwa ni mabaya zaidi kuliko waliopita nyuma ni kitu gani kinatokea kwa mujibu wa jambo gani ambalo linafanya kwamba watu wanaokuja mbele wakawa ni washari zaidi na waovu zaidi na wabaya zaidi kuliko wale waliopita nyuma ni kitu gani maladhi yahsul ما الذي يجري ما الذي يصيب بالناس kitu gani kinawasibu watu jawabu yake kadhalika wanazuoni wametaja wanasema katika jawabu nyingi jawabu iliyo ya msingi zaidi na iliyo na nguvu zaidi wanasema alulama kwamba kinachobadilika hapa ikawa kwamba wakati unaokuja mbele wale watu na utawala na maisha yakawa ya, ya watu yakawa ni ashari zaidi na uovu zaidi kitu kinachosababisha hicho qala alulama huwa dhahabul ilmi wal ukitaka kusema kwa mkato au kwa ufupi zaidi sema dhahabul ulamai ni kwamba wanazuoni wanaondoka wanazuoni wanaondoka sasa kila pale wanazuoni wanapoondoka watu wanabaki katika fitna watu wanakuwa katika ujinga watu wanabaki katika hali ya malumbano wale walioachwa nyuma sasa baada ya wanazuoni kuondoka kila moja katika wao naye hudai elimu na kila moja akawa mufti na kwa mujibu wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama ni watu ambao ni wajinga si watu wa elimu inna allaha la yaqbidhu alilma intiza'an yantazi'uhu min minan nas allah haondoi elimu namna ya vile ambavyo kwamba watu wanapo kama vile unavovua nguo ati Allah akaitoa ile elimu namna hiyo kutoka kwa vifua vya watu akaivua ile elimu la elimu haivuliwi kwa watu Allah haondoi elimu kwa namna hiyo Allah anaondoa elimu subhanahu wa ta'ala kwa kuwaondoa wanazuoni au kwa kuondoka kwa wanazuoni sasa pindi wanapozuoni wanazuoni wanapoondoka fahamu ya kwamba huo ni wakati mgumu sana kwa watu na kila mwanachuoni anapoondoka ni pengo kubwa ambalo limebakia hilo linakuwa ni dosari kwa watu sasa wanaobakia nyuma wengi wao wanakuwa si watu wenye elimu wala hawajaitafuta ile elimu walivyoitafuta wale wanazuoni wa nyuma ni watu waliopitia pengine kidogo kidogo hapa na pale wamegusagusa hapa na pale kidogo mara ghafla binvu wa mwanamtu ashakwambia na mimi shekhe haniletee wewe una maswali gani unataka kuuliza utaki fatwa unataka fatwa ziko tayari anazitoa zile fatwa bila ya hofu bila ya kuogopa bila ya warai bila ya takwa anazimwaga kabisa namna hii kwa hawa za nafsi kama alivyotaja mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi nyingine miongoni mwa alama za kiyama wa yatakallam au yantiqu arwaybidha na ruwaybidha atazungumza akaulizwa mtume alayhi salatu wasalam afsahu an-nas afsahu al-arab akaulizwa mani ruwaybidha ruwaybidha ni nani tume alayhi salatu wasalam akawajibu kuambia arrajulu tafe tafih ni mtu ambaye ni tafih mtu mpumbavu hana maana hana uzani wowote katika elimu yatakallamu fi amri nas au amri alama an ambaye anazungumza juu ya masala makubwa ya watu masala ya umma anazungumzia ruwaybidha minan nas ila Allah almustaka نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه نواصل بعد الاذان ان شاء الله kwa hivyo ikhwan kumalizia nukta hii makusudio ya maneno haya ya mtume alayhi salatu wasalam fa innahu la yati alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu kwamba haito wajieni wakati au zama isipokuwa ule wakati na zama utakaokuja baada yenu utakuwa ni washari zaidi na muovu zaidi unakusudiwa kuondoka kwa wanazuoni haimaanishi hali za kimaisha kwamba kutakuwa na amani kutakuwa na uadilifu kutakuwa na maisha mazuri la haya yanaweza yakatokea pengine wakati wa nyuma hali ya maisha ilikuwa ni ngumu hali ya maisha kulikuwa hakuna amani pengine baadaye mbele kukaja kutukawa tuna amani nzuri zaidi tukawa tuna uadilifu mzuri zaidi chukua kwa mfano wa haraka haraka maneno haya tunayozungumza sasa hivi katika hadithi hii tunamzungumzia al-Hajjaj ambaye wakati wake utawala ulikuwa ni wa kidhulma wakati wake ni utawala wa umagaji wa damu na wa mateso watu kunyanyaswa na watu kudhulumiwa bila ya kosa lolote wala dhambi lolote wangapi mina salafa salih min kibari tabiina min alulama waliouawa dhulman wa udwanan na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ni wengi mno tumewapeni hisabu sasa hivi idadi ya wanazuoni wametaja baada ya wakati huu akaja mbele yake Umar ibn al-Abd al-Aziz Umar bin Abdul Aziz ambaye nadhani sote wengi au wengi wetu tumfahamu utawala wake ulikuwa namna gani Umar bin Abdul Aziz mpaka anapotajwa watu husema radhiyallahu anhu baadhi ya watu wakaweza mpaka wakasema utawala wake namna ulivyofanana na wale makhalifa wanne waliotangulia wengine mpaka wakafanya wakaingia katika nau'un mina atasahuli kidogo wakasema huyu ni khalifa watano ingawa ni wanne makhalifa ni wanne la shaka lakini wakamweka katika hesabu ya wale kwa mujibu wa namna alivyoweza kusimamisha utawala vile walivyosimamisha wale nyuma waliotangulia watu wakaona mambo ya ajabu wakati wake akarudisha utawala katika zama za makhalifa wale wa nne wa wa al-rashiduna al-mahdiyun wa mtume sallallahu alaihi wasallam kina Abu Bakar kina Umar kina Uthman kina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhum jami'an wa ardah qimma katika uadilifu katika muamala katika maisha mpaka ilifika wakati wake maneno haya tunayafahamu ikhwan ilifika wakati wake kwamba mtu anabeba zaka anakwenda kutafuta wa kumpa zaka ni nani hampati maana kila mtu amejitosheleza ukimletea zaka akwambia idhhab biha ila ghairi a'tiha ghairi nenda katafute mwingine asiyekuwa mimi mimi niko sawa akimpelekea huyu amwambia la mimi niko sawa hebu kaangalie mwingine mimi niko sawa mimi si kutukua zaka bali alhamdulillah sawa enda kwa mwingine sasa watu wanazunguka wanazunguka wanazunguka na zaka hakuna anayetukua zaka inarudi mali ya zaka katika baitul mali baada ya utawala wake waliingia katika hazina waliingia kwenye hazina za za vyakula walikuja wakakuta haba ya shair ukubwa wake unakaribia ukubwa wa kama vile papayo lile au lile habhab lile ukubwa wake lile haba la shair namna barakat zilivyomiminika katika ardhi chini ya utawala wa uadilifu na uongozi wa uadilifu imeandikwa katika lile habatu shair wanatuambia wanazuoni katika tarikhi imeandikwa karatasi hasa wale waliokuja baadaye wakaona yale maandishi kwamba pindi uadilifu unaposimama juu ya ardhi basi naye Allah subhanahu wa ta'ala huteremsha baraka zake kwenye ardhi wakaona habba la shairi namna hii baraka neema rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zinamiminika bila ya hisabu waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra kwa hivyo haya yote yaliweza kupatikana baada sasa tukiweka ufahamu kwamba maana ya shari katika zama ni kwamba pengine maisha yalikuwa ni magumu kisha baadaye yanakuja kuwa ni magumu zaidi mbele yanakuwa magumu zaidi la kwa sababu nyuma maisha yalikuwa ni mabaya lakini mbele wakati wa Umar bin Abdul Aziz ma, maisha yakaja yakawa ni mazuri yakawa ya uadilifu yakawa ni ya baraka yakawa ya rahma kubwa sana kwa hivyo haimaanishi masala ya ya, ya maisha na, la kama walivyotaja wanazuoni ikhwan na huu ni ushahidi kwamba makusudio hapa ni dhahabu alulama na kuondoka kwa ilmu na naam hili ukiangalia ni la kweli kila tukisongea mbele wanazuoni wanakwenda na wanazuoni wale wanaokuja baadaye huwezi kuwapata katika kadiri ile ile ya fahamu na busara na ilmu na utulivu na hikma waliokuwa nayo wale wa nyuma bali bilaksi wanaozuka kule mbele wengi ni wanakuwa ni watu wanaokuja kuleta fitna watu wanakuja kuleta mambo mbalimbali ndipo pale unaona mambo yanakuja kubadilika na mambo yanakuja kuwa katika hali isiyoridhisha kwa hivyo risala na faida na asli na makusudio ya hadithi hii eh ikhwan ili tusende mbali sana katika uh, ufahamu wetu ni kwamba hadithi hii imekusudiwa kuwekwa hapa na Imam Nawawi ili tufahamu ya kwamba almubadara ila alkhairati la budda laha min asabr muislamu katika kukimbia kufanya mambo ya khairi na katika kujipinda kutekeleza khairat unahitajia kufanya subra lazima usubiri ili uweze kudumu katika ile khairati iwe itakayokuwa ile khairi kama ni khairi ya kutoa kama ni khairi yoyote ya kunufaisha watu kama ni khairi na taa yako wewe mwenyewe na yoyote itakayokuwa inahitajia asabru lazima usubiri tukua kwa mfano wewe yule anayesimama kufanya khairat rakaa mbili tu za kuswali usiku fi jawfi layl hii inahitajia subra au la inahitajia subra mubadara hii ila alkhair hii ni fastabiqul khairat hii ni musara ila alkhairat lakini bila ya subra huwezi ukadumu nayo utaswali siku mbili tatu witri utaiswali siku mbili tatu kisha baadaye siku zilizobakia zote utalala tahitaji la sabr lazima ujipinde na sabr na zile taa za kunufaisha watu ndio zinahitaji zinahitajia subra zaidi zinahitajia subra zaidi kwa sababu <clears throat> mwanadamu kawaida alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu wa jadali mwanadamu ni mtu wa jidal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mwanadamu ni mtu wa jidal kwa hivyo namna unavyofanya khairi wewe namna unavyofanya mambo mazuri lazima utakuja kupata mtu akwambie hivyo unavyofanya si sawa na wewe wafanye mambo ya khairi na mwingine atakuja anakuambia usifanye mwingine anakuambia wewe namna hii maneno ya kila aina kwa hivyo utahitaji ila sabr mwingine atakuja atakwambia au atatuma mtu atakwambia wewe wajionesha bado usifanye mambo haya kwa kujionesha thawabu zako zote zitakuwa habaan mathura wewe ulijuaje kama mimi nimejionesha ashakakta kalbi wewe umepasua moyo wangu kaja ukaona kwamba mimi najionesha sasa maneno haya wakati mwingine yanapofika kwa muislamu pale pale anarudi nyuma anawatana na mbali na mambo ya khairi anarudi nyuma anakwenda katika mambo mengine ya batili anakwenda katika mambo yasiyofaa kwa hivyo talabudda mina sabr ya kila aina ya kila aina subra katika utawala subra katika uongozi subra katika nini katika nini katika nini na wakati mwingine mazingira nayo kadhalika yanahitaji subra leo pengine wakati huu wa sasa mazingira yaliyoko hivi sasa yanayomzingira muislamu ni mazingira yaliyojaa fitina zaidi kuliko mazingira yaliyopita nyuma na kila tukisongea mbele mazingira yanakuwa ni ya fitina zaidi kama hivyo alivyotaja Anas bin Malik kwamba mambo yanazidi kuwa ni ashari na maovu zaidi kwa hivyo kadhalika tahitaji la madha tahitaji la sabr angalia vishawishi vya mabarobaro angalia vishawishi vya shahawati wakati wa nyuma yalikuwa ni sahali kuliko leo au wakati wa leo ni sahali wakati wa nyuma ilikuwa ni sahali kidogo vishawishi zamani ilikuwa mtu akitaka kuwasiliana na mwanamke ilikuwa mpaka sharti aandike barua pengine kuna watu hapa waliandika barua nyingi na wako wakati wa nyuma wakati afallahu amma salaf eh, barua ziliandikwa andikwa zile barua haya basi upewa huyu haya mpelekee yule mpelekee yule na yeye apate naye aandike haya jawabu mara imefika mara ikufika na uweze kuhakikisha yule haiwezi kuhakikisha imefika ama iko hamna njia na leo leo Allahu almusta'an Allahu almusta'an kwa kliki moja tu pap namna hiyo vidole tu tena vile watoto wetu namna walivyokuwa na ustadi wa kuandika katika hivi vyombo vya simu hivi ustadi wa kuandika wewe mtu mzima huyawezi hayo wala usijaribu chini ya sekunde tano ashaandika sentensi 10 chatuma wewe ukifunga macho ukiangalia hivi pengine kidogo umeshoka na usingizi mwanao yuko hapa amekaa naye ukiangalia hivi ah mwanangu na nini ah nilikuwa nasoma Qurani messages chatuma huko nyingi sana wewe una habari vishawishi namna hiyo ndivyo ambavyo vinazunguka leo kwa vijana wetu basi tunawaombea Allah subhanahu wa ta'ala nao pia kadhalika wape subra na vijana wetu inshallah wape tarbia nzuri na wape subra na musabara wa kusimama katika taa na kushikamana na mambo ya taa na mambo mazuri na waweze kupambana na vishawishi hivi vya hapa na pale na mambo haya ya shetani ambayo yanakuja mara kwa mara na Allah awaondolee wale walioingia katika mambo haya na sote atuondolee inshallah tupe eh, hidayah na tupe barabara atuoneshe barabara nzuri innahu samii'un qarib وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته